Book 2 85 85 85 Sorular geçmiş zaman 1 Sorular Geçmiş zaman 1 คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Ne kadar içtiniz? Ne kadar içtiniz? คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Ne kadar çalıştınız? Ne kadar çalıştınız? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Ne kadar yazdınız? Ne kadar yazdınız? คุณนอนหลับสบายไหม Nasıl uyudunuz? Nasıl uyudunuz? คุณสอบผ่านได้อย่างไร İmtihanı nasıl verdiniz? Sınavı nasıl verdiniz? คุณหาทางพบได้อย่างไร Yolu nasıl buldunuz? Yolu nasıl buldunuz? คุณพูดกับใครมา Kiminle konuştunuz? Kiminle konuştunuz? คุณนัดกับใครมา Kiminle randevulaştınız? Kiminle randevulaştınız? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Kiminle doğum günü kutladınız? Kiminle doğum günü kutladınız? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Neredeydiniz? Neredeydiniz? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Nerede oturdunuz? Nerede oturdunuz? คุณเคยทำงานที่ไหนมา Nerede çalıştınız? Nerede çalıştınız? คุณแนะนำอะไรไปแล้วนทาวซียเอตตินิสนทาวซียเอตินิส คุณทานอะไรมา เนยดินิสเนยดินิส คุณได้พบอะไรมา เนอเรนดินิสเนอเรนดินิส คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน Ne kadar hızlı gittiniz? Ne kadar hızlı gittiniz? คุณใช้เวลาบิน นานเท่าไหร่ Ne kadar zaman uçtunuz? Ne kadar zaman uçtunuz? คุณกระโดด ได้สูงเท่าไหร่ Ne kadar yükseğe atladınız? Ne kadar yükseğe atladınız?